fatal pico. A stojím na vrcholu hory a rozmluvám se sebou o tom, že jsem rád, jakou jsem se vydal cestou Ani nevím proč jsem čekal, až mě oberou Ale přesto všechno jsem našel pravdu svou Slyším ty hyeny, drží se za mnou Čekám tu nahý, takže už mě nic nevemou A jestli mě doženou a na kostožerou <laughs> Tak se všechny do jedné A nikdy jsem nechtěl být smutným hrdinou Věřím v to, že špatné věci pominou Věřím v to, že rizíci ty nehynou A jestli jo, tak vinou Snažím se být dobrý člověk, snad mi prominou Už moc krát jsem ublížil, hledám jen jedinou Lásku tak pravou, čistou a nevinnou Že špatné vzpomínky na věky vyblednou Už dávno vím, že falešně jen slibujou Zatímco ti, co tě doopravdy milujou Budou na věky s tebou falešných čekej jen rány do nohou To, že jsem zranitelný, je mou slabinou Až projdu peklem, budu před nebeskou bránou Jestli jo, tak je čas i dolů tmou, tmou Nikdy jsem nechtěl být smutným hrdinou Yeah, yeah. Maska tma, noc a kontrast Hlavný hrdina sám, žádný kompas Budím slepý, nikdy som nedostal kompas Vo hviezdách nevidím smer, je to len podraz Jediné, čo vážne potrebujem je šťastie Ale čo keď neviem, čo to vlastne to šťastie je yeah. A možno ho právě teraz držím v rukách A možno mi k němu brání právě iba to, co v rukách je Jsem náročný, alebo nevděčný, když to, co všetko mám, mi vůbec nestačí Asi to nechápem, všetky je podstaty nevím jak ostatní, asi jsem úplně skazený Keď držím v ruke mincu a hačem ju do vzduchu Ide o pocit, nejde to podle rozumu Jak veriť, že život není len dělom osudu Tak mi to vysvětlí a prestanem robiť ostudu No do té chvíle nemusím lutovat nič, čo sa udialo Pocit nikdy neklame, neděl spravit umelo Tak keď sa rozhodujem podľa neho, tak všetko by tak asi muselo Len sveta pravda svieti z pokožky do očí ľudí Je oči vidím stále, takisto jak vidím sluby No kúzlo vážně tak silné, že ma nezobudí Ani verno za odotáno som posadnutý yeah!